Večera sa koboda odpočinjemo, znači, sa dva velika Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Sa dva velika Allahova subhanahu wa ta'ala imena, a to su Allahovo ime El Ilah i Allah. El Ilah i Allah. Dva imena, draga braćo, koja su jako bitna. Ovo su dva imena koja ukazuju na značenje zbog čega smo stvoreni. Zbog čega smo na dunjalu. Imena koja opisuju gospodara Subhanahu wa ta'ala i koja su osnova za sva druga Allahova Subhanahu wa ta'ala imena. Ime Allah kojem se pripisuje dodaje sva druga imena. Allah, kada se spomene, i govorili smo prošli put, niko u istoriji nema da je zapisano, da je prenešeno da se neko nazva imenom Allah. Što je dokaz učenjacima, oni koji kažu da je najveličanstvenije Allah subhanahu wa ta'ala ime, Allah, ono koje je poslanik sallahu alihi vseleme, znači spomenuo u hadisu kada je kazao, Elezi zasu ile bihi apa, kada se moli i dovi Allah subhanahu wa ta'ala i traže njega tim imenom da će mu dati, a kada, znači, upućuješ dovu, ta dova će biti uslišana. I kazali su da je, znači, od dokaza da se niko nikada nije nazvao, niti prije Islama, niti u Islamu, niti danas sa ovim uzvišenim imenom, jer Allah Đelešanu u Kur'anu kaže هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا Da li ti znaš nekoga da se nazvao takvim imenom, što je jasan dokaz, znači u suri Merijem, da niko nikada se nije nazvao tim imenom. I vidimo, znači, veličinu i veličanstvenost tog imena Allaha subhanahu wa ta'ala, da je osnova svih imena, znači Allah. Pogledajte šta je poznati gramatičar arapskog jezika Sibavej, koji je, kako kažu, glavni, znači pretač o tome za arapski jezik učinio kada je napravio podjelu imenica pa je nazvao, odnosno svrstao lafzul dželale ovaj izraz veličanstveni Allahovog imena Allah ukazao da je to imenica svih imenica kada je opisao znači Allahov izraz Allah znači imenicu učinio da je ona imenica svih imenica poslije smrti kada je preselio i otišao Allahu subhanahu wa ta'ala mnogi dobri ljudi kad kažemo dobri ljudi, ljudi koji se držali Allahove tebare kevetala vjere živjeli onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da živi u pokornosti njemu su ga sanjali i vidjeli ga znači u snu pa su ga upitali što je gospodar radio s tobom što je učinio s tobom kaže oprostio mi je moj gospodar i smilovao mi se i da podario mi posebne deređe samo zbog toga što sam učinio njegovo ime Allah imenicom svih imenica Allahu Ekber i ovo je znači primjer ne samo njega nego primjer mnogih dobrih ljudi koji znači su sanjali dobre za koje mi, mi smo šuhada mi smo Allahovi svjedoci na Dunjaluku za ljude, znači ti ga znaš i cijeniš po tome, znači po vanštini njegovih dijela na što ukazuju I zato imamo primjer onih dženaza, kada su prošle dvije dženaze, pa kada su jednu pohvalu, drugu su kudili, pa je na kraju poslanik sallahu alijih i vselem posvjedočio da su ljudi na dunjalu posvjedoci za druge. Jer mi možemo da svjedočimo, jer vidimo čovjeka kakav je, znači po čemu radi. Znači ne kao pojedinac, nego kao džemat, kao zajenca, kao jedan broj određen ljudi kad kažu dobar je. I on je išao na kod Allaha dobar. Jer njegovi postupci svjedoče, a mi znamo, znači išava da je, da je on dobar. I tako da možemo čitajući biografije dobrih znači Selefa da su mnogi tako znači sanjali jedin drugi da pa su pitali što je gospodar radio s tobom pa su kazali i prisjetili se određenih dobrih dijela zbog koji je Allah subhanahu wa ta'ala njima se znači smilovao i svoju milost spustio. I znači kao što već smo kazali da je Allahovo te bareke ime Allah ime kojem se dodaju sva imena i to smo prije govorili. Zašto? Jer u sva četiri ajta gdje Allah Đelešanu spominje da on ima najljepša imena. Da se on pisao takvim imenima pa smo kazali da prvi ajet se nalazi u suri Al-Araf 180. ajet. Zatim smo kazali u suri Taha 8. ajet. Zatim smo kazali u suri Al-Isra 110. ajet i u suri Hašr 24. ajet. Djela Đelešanu uvijek odpočinjeva lillah, znači Allah Đelešanu ima najljepša imena. Znači pripisuje dok, znači u suri Isra govori Allah subhanahu wa ta'ala koridu Allahe a vidu Rahman. Vi njega dozivajte imenom Allah ili imenom Ar-Rahman. I znamo da je poslanik sallallahu alihi wasallam u hadisu kazao da su dva najljepša imena koja čovjek može, znači, kojim čovjek može da se nazove ili drugog da nazove jesu Abdullah i Abdurrahman. Dva najdraža i najljepša Allahu subhanahu wa ta'ala su imena zbog čega Ibn Kajim kada je pokušao pojasniti zbog čega su ta dva imena draža, kažu su mu draža od svih drugih imena, da kažeš o Kahar, ili Kadir, ili drugo Allahu te bareke ime, jer kaže osnova osnova, znači odnosna čovjeka je nasprem Allaha subhanahu wa ta'ala na dunjalku je šta? Robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači robovanje koje sadrži znači, vrhunac poniznosti gospodaru svjetova. Dok odnos Allaha nasprem robova je njegova znači potpuna, mudr, o, potpuna milost koju spušta na stvorenja. I kaže iz milosti, znači Allahove subhanahu wa ta'ala smo mi ovdje na dunjalku. Allah je svoje apsolutne, znači potpune velike milosti je htio da se mi nađemo na Dunjaluku, da mi živimo ovaj život i na kraju da uživa subhala u ženetu i tim ljepotama. I zato sura Rahman odpočinje sa Allahom subhanahu wa ta'ala imenom Ar-Rahman. Ko je Rahman? Sve ono što se spominje u suri Rahman, jer na kraju Allah Đelešanu završava te bare kesmu rabbik. I neke veličanstveno ime Allaha subhanahu wa ta'ala koje, kad je do kraju ono od koje je odpočeo suru Ar-Rahman. I zato i ovdje vidimo da Allah Đelešanu u ovom ajetu spominje prvo, znači dovi, veličaj, dozivaj, prizivaj gospodara svjetova imenom Allah ili Rahman. Pa smo pojasnili da je Znači, ovdje veličanstvenije i veće ime koje Allah iz dva razloga. Prije svega što je Allah Đelešanu otpočeo, znači, ajet prije svega davajući znači, prednost ovom imenu Allah, a zatim posle toga je spomenuo ime Rahman. I druga, znači, stvar što učinjaci kažu zbog čega je vrednije Allah u ajetu, odnosno da je to najveličanstvenije ime, iz razloga što Allah, znači, obuhvata sva druga imena sve druge osobine. Znači, kad kažeš Allah, to je moćni, to je silni, to je gordi, to je onaj koji je uzvišen za stvorenja, koji je milostivi, koji je samilostan, koji je počinio, znači, svoje, znači sva e, imena i sve osobine savršene koje Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje, kada se spomine riječ ili izraz ili imenica Allah, na sve to ukazuje. Dok kad kažeš Ar-Rahman, ukazuje samo na Allahu subhanahu wa ta'ala, znači potpunu milost. Potpunu milost. Tako da vidimo, znači, važnost i značaj Allahovog subhanahu wa ta'ala imena Allah. Dok, znači, u suri Hašr, kada Allah subhanahu wa ta'ala odpočinje zadnje ajete sure, kada se opisuje sa mnogim imenima, govori U Allahu ladhi la ilaha illa hu. On Allah je. Znači, on je Allah. Pored koje drugog istinskog Boga nema. Znači, on je jedini Allah subhanahu wa ta'ala koji je jedini zaslužan da se obožava pored kojeg drugog istinskog Boga nema. I onda počinje da se opisuje Arimul Gajbiva Šahade, onaj koji je poznavalac i vidljivog i nevidljivog svijeta, Huar Rahman Rahim. I onda govori da je on kakav milostivi i samilosni. Zatim naredne ajete, isto tako Allah subhanahu wa ta'ala odpočinje da je on Allah. Da je on Allah. Znači 22. 23. 24. ajet odpočinje da je on Allah i onda sebi pripisuje ta najljepša imena kojima se on Subhanahu Atala opisao koja ćemo mi ako god da pojašnjavati znači u narednim, narednim predavanjima. Međutim, kakva je razlika između imena Allah i imena Rab? Rab znači gospodar, To je naš gospodar, Allah je naš gospodar. Međutim, koja je razlika između, znači, Allah? Allah kažemo da ima značenje da je osnova Allah od el ilah. Znači, ma'bud, onaj koji se istinski obožava, kojim, znači, jedini koji je zaslužan da mu činiš ibadete, da mu, znači, čini seždu ruku, da ga hvališ, da ga veličaš, da se osnovljaš na njega, da tražiš od njega, da doviš, znači, da sve te vrste ibadeta i srčane, i druge upućuješ isključivo samo njemu Subhanahu wa ta'ala jer je on najzaslužniji, on je taj koji nas je stvorio, koji je sve stvorio, znači njegove vlasti, sve. Pa zar ima neko znači da je preći od njega da ga moliješ, da mu dove upućiš, da tražiš mimo Allaha Subhanahu wa ta'ala koji je najbliži, koji se odaziva znači dovi nevoljnika i slično. Najljepše nam kazuje, znači kazivanje Kur'ana, koja je to razlika između, između Allahovog imena Rab i Allahovog imena Allah. Kada razmislimo i promislimo, znači o Kur'anu, vidjet ćemo, znači uvijek ćemo doći do nekih novih, do nekih novih, znači informacija, pouka i poruka Allaha subhanahu wa ta'ala koji je učinio, znači ovaj Kur'an da bude, znači vodilja u našem životu, čita, čita na život do, do onog kjamerskog dana, a kjamerski dan za svakog pojedinca kada mu dođe melek uzeti, uzeti dušu. Allah Đelešanu kada opisuje slučaj Musa Ali Salam, kada je odšao znači, do poznatog mjesta gdje mi znamo, znači kao Sinajska gora, gdje je odšao i razgovarao sa gospodarom svjetova, gdje ga Allah Subhanahu Atala pozvao i dozvao, znači i ovo je dokaz da je Allah Đelešanu šta? Kelleme Allahu Musa te klima. Da je Allah Đelešanu razgovarao sa, sa Musaom. I to znači naš stav i to mi tvrdimo, znači u to smo ubijeđeni da je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musaom alaih sallam. I ni u kom slučaju, znači, nismo od onih koji negiraju ili koji prenose neka značenja ili ostupaju od ovoga značenja tvrde da je drvo, znači, udahnuto, nadahnuto Allahovom voljom da progovori, znači, da se obrati Musao. Nego, isključivo tvrdimo da je Allah, gospodar svjetova, razgovarao sa Musaom onako kako njemu Subhanahu wa ta'ala dolikuje. I u ovom, znači, kazivanju, Allah Subhanahu wa ta'ala kaže وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ Musa Da li je do tebe došlo kazivanje o Musao, ali je wasalam, onome što se dogodilo, znači u tom, u tom trenutku. Kada izraha naran fa kale li ehlihi imkuthu, kada je znači ugledao vatru u daljini i kada je znači ugledao tu vatru kazao svojoj porodici sačekajte ovdje a nestu nare ra'aliyatiku minha bi qabsin aw ajidu 'ala nari huda ja ću pokušati otići do te vatre znači do tog mjesta možda ću naći nešto, znači od drveća, glavnije, pa ću donijeti nama zapalit, ili ću kod te vatre mm. naći nekoga ko će mu kazati na pravi put. Meni slutio šta će se desiti. Znači, kada je ostavio svoju porodcu i zaputio se prema tom mjestu. Ali Allah Đelešao nam kazuje šta se je tog trenutka desilo. Falemma etaha nudije ja Musa. Kada je došao do tog mjesta, do te vatre, bio je pozvan o Musa. Allahu akbar. Znam ste koga sada dozivam. Komu se obraća u tom trenutku? Allah, gospodar svjetova, obraća se Musa'u i doziva ga. Znači, ja Musa. Sam se, znam se ta osjećaj kakav je bio znači, u srcu znači, Musa'a, rej sratu wasalam. Da mu Allah Đelšan, se obraća, da ga doziva riječima. Međutim, kada ga Allah subhanahu wa ta'ala pozao i ovdje sad su nama dokazi kakva je razlika između Allahovog znači imena Rab i Allah. Allah Đelšan kaže kada ga je pozvao ja Musa inni ana rabbuk pogledajte opisuje se gospodar kaže zaista sam ja tvoj gospodar kad kaže Allah šano inni ana rabbuk ja sam tvoj gospodar što znači ja sam onaj koji se brine o tebi koji posvećuje pažu tebi koji ti daje risk obskrbu koji ti spušta znači izobilje daje hranu daje piće daje ti sve Znači ukazuje da je on taj koji se brine o tebi, tako da je odmah na samom početku Allah subhanahu wa ta'ala htio da iz srca Musa otkoni, znači, i na, onaj najmanji dio straha. Ja sam onaj koji se brine o tebi, nemoj se plašiti. Ja sam tvoj gospodar. Znači, s te strane prilazi Allah subhanahu wa ta'ala kada odpočinje razgovor sa Musaom. Zatim mu kaže Allah Đelešanuhu, فَحْلَا نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا Ti ostavi svoju obuću, izuj svoju obuću, jer si ti zaista u svetoj dolini koja se zove tuva. Znači ti si na svijetu jednom mjestu ostavi izuj, znači svoju obuću, a zatim Allah Đelešanu nastavlja i onda mu kaže وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوهَا Ja sam odabrao od svih ljudi, Allah akbar. Znači daje mu sada šta? Ukazuje mu na poslanstvo da ga je odabrao od svih ljudi I zato kaže, poslušaj ono što ću ti ja narijeti. Allah Đelešanu znači ukazuje da je on odabran, da je odabrao svih drugih i da će mu podariti poslanstvo, odnosno da će mu objaviti nešto. I zato poslušaj ono što ti ja objavljujem. Znači, do ovog dijela smo upoznali ko je gospodar. Gospodar koji se brine i vodi brigu o stvorenjima. Znači, daje im risk, obskrbu. On je taj koji je stvorio. Znači, taj rububijet Allaha subhanahu wa ta'ala smo ovdje shvatili. A sada Allah Đelešanu znači njega odabire i daje mu znači to kao jednu veliku nagradu da bude poslanik, jer to je najveća nagrada koja se može desiti na dunjalku, da te Allah Subhanahu wa ta'ala odabere da si vjerovjesnik i to je završeno sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, Muhammedom. Međutim, Allah Đelešanu znači sada mu govori, pa se opisuje Inna ni an Allahu la ilaha ila ena. Sada Allah Đelešanu se opisuje ponovo zaista sam ja Allah. Allah. Kakav Allah? Šta znači Allah? Onaj koji se obožava, kojim, kojim znači ibadete činiš, kojim robuješ, to je gospodar koji se opisuje sad u ovom trenutku. Inneni en Allah. Zaista sam ja, znači Allah. Pa kaže dalje, fa'budni. I zato samo meni isključivo meni ibadete čini. Samo meni robuj. Samo meni obožavaj. Nikoga drugog. Zatim od svih ti ibadeta, znači ovdje kad se kaže ibadeta mu se čini obuhvata sve vrste ibadeta, onda Allah Đelešanu ukazuje na jednu znači stvar od svih ti ibadeta, pa kaže mu sa uakim i salate li zikri. I ti obavljaj namaz, znači isključivo namaz ovdje, od svih ti ibadeta, Allah Đelešanu, znači, ukazuje na namaz. I meni, znači, klanjaj, odnosno namaz obavljaj kako bi ti ja, znači, uvijek bio na umu. Što vidimo, znači, kako Allah subhanahu ta'ala je otpočeo razgovor sa Musaom. Ukazao da je on gospodar, zatim je ukazao da je on Allah koji ti naređuje da samo njemu i bade činiš, da samo njemu robuješ, da samo njemu klanjaš, da od njega tražiš, da se na njega oslanjaš i sve ono što ćemo spomenuti šta obuhvata riječ, riječ i bade. Tako da vidimo, znači, kroz Kur'an da ipak postoji razlika između, znači, Allahu i Tebare Kvetala imena, jer ne bi bilo smisla da Allah Subhanahu Tala navodi tolika imena, a da su na istog značenja. Znači ne mogu biti istog značenja, ona su znači različita i to ćemo mi ako boda onaj pojašnjavati. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ime al-ilah gdje smo kazali da je ono osnova za ime Allah. I mnogi su dokaz isto tako u Kur'anu gdje Znači, mi potvrđujemo da Allah subhanahu wa ta'ala ima ime El Ilah. Jedan od tih dokaza sura, znači Bekara 163. ajd Wa ilahukum ilahum vahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Vaš Bog je jedan, znači Bog. Ilah. Pored kojeg istinskog drugog Boga nema, a On je onaj koji je milostivi i samilosni. I znači ovdje isto tako, znači nam je dokaz o ilahukum ilahum vahid. Vaš Bog je jedan Bog. Znači Allah je Znači, ima ime El Ilah, odnosno El Ilah je osnova za Allahovo te bareke vetala ime uh, Allah. Zatim u drugom ajetu Allah Žešanu kaže وَمَا umiru illa li ja'budu ilahem vahida. Nima ništa drugo nije naređeno. osim da obožavaju jednog Allaha. Jednog znači Allaha. To je naređeno, to je znači smisao života na Dunjalku Habibi. Ovdje si da Allahu robuješ, da njega obožavaš, da njega voliš, da njega poštuješ, cijeniš, njegove narebe, znači da čuvaš, uvažavaš, poštuješ, da im se odazivaš, a svi njegovi zabrana da se, da se kloniš. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun jer nema drugog istinskog Boga osim njega i neka je uzvišen i slavljen od onoga što mu drugi pripisuju što ga opisuju znači sa onim svojstvima, onim osobinama koja njemu ne dolikuju subhanahu wa ta'ala Zatim na trećem mjestu sura Enbija 108. ajta Allah kaže Kul innama yuha ilaje ennama ilahukum ilahu vahid fehel entu muslimun Reci meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog On je el ilah, znači jedan jedini koji je zaslužan da se obožavate, pa da li ćete se vi odazvati, da li ćete se vi pokoriti, fe hel entu muslimun, da li ćete se vi tim naredbama gospodara svjetova odazvati. Imamo isto tako primjer u slučaju, znači u sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sunet poslanika, kao što svi znate, alaihi sallatu wa sallam, nije samo znači ono što je on kazao, Nije samo što on učinio, nego i ono što se desilo u prisustvu njegovom, a da je on to, znači, podržao, nije inkario, znači, nije onaj se suprostavio, niti je korio, znači, takve postupke. Gdje, znači, možemo naći ime El Ilah s određenim članom, znači, da bi se potvrdilo da je to Allaho Tebare Kvetala ime. Imamo slučaj, slučaj u, u, Ubejba, znači kada je bio uhapšen sa skupinom muslimana, pa mi znamo što se sve desilo, znači s tim da je bio kažnjavan, izložen znači kažnjavanju, pa su ga mušicu upitali da li bi, ali ovdje znači dolazi do izražaja koliko je volio poslanika Ali Islatu Osram, koliko je on, koliko su sahabi znači voljeli poslanika da ga slijede, da ga poštuju cijene i da se zalažu, da ga štite svojim tijelima, životima i svojom krvima. Pitali su ga da li bi Hubeib želio da je na tvom mjestu u ovom trenutku Buharija, znači bio Žirivajet, na tvom mjestu samo poslanika Alehissalatu Vassalam, da se ti negdje na drugom mjestu da uživa svojom porodicom, familijom. Pa je Hubeib kazao, tako mi Allaha ne bi poželio da poslanika Alehissalatu Vassalam ubode trn, trn jedan, a da ja uživam sa porodicom. Allah. Kako te da poželio njegovu smrt, da bude izložen ove čemu sam najdježan? Pa kad su vidjeli, znači, da ne mogu ga odvrati od puta i ljubav poslanika i Allaha Tebare Kvetala, naredili su, znači, njegovo smaknuće, međutim, tražio jednu želju da mu ispune, to je da klanja dva rekata, dva rekata, znači, Allahu Tebare Kvetala, što su mu dozvolili, pa je na kraju kazao da se, da ne bi pomislili, znači, da ja, onaj, o, dužim svoj namaz zbog straha o smrti, ja bi što dulje, znači duže ostao u namazu. Ali kaže, da ne bi to pomsi, ja sam klanjao ovako kao sam klanjao. Zatim je kazao gospodaru moj, ja ne vidim načina da poselamim poslanika alihi salatu wasalam, znači Meka Medina, poslanik u Medini, a Hubeb, znači malo van granica Harema. Na tom mjestu kaj ne vidim kaj način, Allah dragi, pa te molim da preneseš selam moj poslaniku. Šta je učinio Allah subhanahu wa ta'ala? Uslišao dovu, znači ovog ashaba, plemenitog, velikog, velikana umeta, pa je prenio selam poslaniku, ali i salatu selam, gospodar Arša plemenitog koji za sedam nebesa, čuje glas nevoljnika, prenosi, znači, selam, a poslanik, ali i salatu selam, u Medini sa ashabima, u društvu, kaže i neke na tebe selam, ubejte odaziva se, čuo, prenije u Allah subhanahu wa ta'ala salam i on znači se odaziva salam i kaže zaista je Hubeib sada ubijen. Međutim, Hubeib prije nego što je preselio, prije nego što su gubili, kazao je nekoliko stihova gdje kaže u lestu u bali hina uhtelu muslima. Kaže, ne žalosti me što ću ja kao musliman preseliti, što ću biti ubijen kao musliman, toga ne žalosti. Me muslima pravi se radio da preseli na Allahom te bareke letala putu kako bi došao do deređa šehida. On se ne žalosti ni tuguje za to. Međutim, kaže Ala eji džan bin kane fillahi masra'i I gdje će moje tijelo pasti poslije znači, moje smrti, u kojem pravcu će otići, znači gdje god da padne u Allahom je te bareke letala pravcu, znači i na njegovom subhanu letala putu. Pa kaže Vodari kefi zatil ilahi in ješan I ovdje kaže je dokaz. A to je, kaže, vazalike fizatil ila. A to je samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Moja smrt, moja pogibija na Allahom te baraka wa ta'ala putu je samo radi Allaha. I on dolazi ovdje sa imenom gdje kaže vazalike fizatil ila. Što ima značaj Allah. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenešeno je znači ovo došlo do poslanika sallallahu alejhi poslanik alejhi ve sellem nije to ime negirao. Nije kazao el ilah, nije odalavi te bareke vetala imena, nego je znači odobrio svojom šutnjom i niko znači od onih koji su prenesli, prenesli koji su govorili ovaj govor nije ukazao znači da je Hubeb ovdje možda pogriješi, treba je kazati jer to se radi radi Allaha te bareke vatala da spomene neko od drugih Allahovi te bareke vatala imena gdje on na kraju znači završava da je njegova pogibija radi Allaha te bareke vatala i kaže ako on bude htio Allah gospodar svjetova blagoslovit će tu pogibiju. A kako i neće znači ovakvim velikanima koji su imali tako velika, velika djela. <clears throat> Međutim, el ilah, Allah, znači Allahova subhanahu wa ta'ala imena koja imaju značaj da je on jedini zaslužan da se obožava, da se voli, da se cijeni, da se poštuje. To su znači imena odnosno ukazuju na jedan zlad, na jedno biće Allaha subhanahu wa ta'ala koji se voli, či, znači muminska srca žude za gospodarom svjetova. Vole ga, veličaju ga, slave ga. Nikoga ne možeš veličati niti slaviti kao Allaha subhanahu wa ta'ala. I mi naučimo ova imena kako bi znači bili poput pjesnika koji fale znači nekoga mi treba da učimo znači kako bi osjećali našim srcima tu veliku žudnju i želju za Allahom subhanahu wa ta'ala, za susretom s njim, da ga veličamo i slavimo, da ga hvalimo onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje, želijeći njegovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, želijeći njegov rahmet, njegovu milost, užitke u džennetu, da se približimo svim ovim našim dijelima, svim našim ibadetima njemu subhanahu, subhanahu ta'ala. A fala Allahu, Allah Đelešanu preko poslanika Nisatu Veselam je ostavio mnoštvo, mnoštvo ibadeta koja znači vodi do dženeta jedno od ibadeta, odnosno jedno od dijela jeste koje nauči Allahova imena ući u dženet, odnosno koje nauči samo 99 imena koliko smo mi da sad naučili? naučili smo sigurno sad ova dva Ali naučit ćemo inšala sva ova Allahova subhanahu wa ta'ala imena kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao. I zato kažemo da je ovo najveća i najveličanstvenija spoznaja, najveličanstvenija nauka, najveličanstvenija predavanja koje može slušati jeste ona predavanja koja te vodi Allahu subhanahu wa ta'ala koja te vode, znači tvojom gospodaru koji te je stvorio, koji se opisao, znači sa mnogim, mnogim lijepim menima i savršenim svojstvima i osobinama, kako bi ti ukazao i pokazao koliki je tvoj gospodar, kakvu moć raspolaže, ko je taj kojeg ti obožavaš, ko je taj kojem na seždu padaš, kojem robuješ, ko je taj ko će ti pomoći u svakom trenutku, Ko je taj koji ti daje obskrbu, koji ti daje znači hranu, piće, odjeću, odjeva te, vodi brigu o tebi, Habibi. Znači u svakom trenutku kada si u bilo kakvoj situaciji, opasnost ili nešto, on je taj koji će ti pomoći. On je taj na kog se oslanjaš, od koga tražiš, kojem robuješ. Znači u svim, svim situacijama, svakom trenutku tvoga života ti si potreba njega, a on, subhanahu wa ta'ala, nije potreban tebi. Nije potreban tvog šukra. Nije potreban tvog hamda, nije potrebno tvoje zahvale, ni pohvale, ničega. Neovisno ni od bilo čega. Ali smo mi svi potrebni njega. Bez njegove milosti, bez poznanje o njemu, bez robovanja njemu, bez veličanja njega, subhano, nećemo ući u džernet. Niti možemo ući u džernet. Ali kad ga spoznamo i kad mu robujemo onako kako on zahtjeva, kako on to propisao u šarijetu poslanika sallahu alijek i vselem, tada možemo da uđemo u dženet i tada, znači to je put koji nas vodi do dženeta. I spoznaje Allahovi imena jesu znači put da upoznaš gospodara, da upoznaš put koji te vodi do dženeta i da upoznaš ono što te očekuje u dženetu. A da se sačuvaš puta šeitana i njegovih sjedbenika i onoga puta koji vodi znači prema njemu, a i puta koji vodi prema džehennemu, znači onome mjestu koje je strašno, strašno znači i nije nam onaj uopšteni željeni cilj da duđemo do tog, tog mjesta, nego molim Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džehennema njegove znači strahote i te velike i strašne ojene vatre i patnje koju je pripremio za nevjernike, oni koji nisu zahvalni, oni koji su oholnici, oni koji bježe od puta koje, znači, na koje poziva gospodar svjetova i poslanik Muhammed a.s. Zato kada shvatimo Allahovo ime Allah i El Ilah, onda imamo i svrhu da možemo da shvatimo zbog čega smo na dunjalku, zbog čega smo stvoreni. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zariyat u 56. majetu kaže وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I nisam stvorio ni džine, sve znači džine, niti ljude osim da mi ibadet čine, osim da mi robuju, osim da me obožavaju, osim da me veličaju i slave onako kako sam ja propisao, znači, na jeziku poslanika Muhammeda, alihi salatu wasalam. To je svrha stvaranja. I svrha svih vjerovjesnika koji su poslani bili prije poslanika, alihi salatu wasalam, je ista misija. Allah Đelešanom kaže u suri Nahu, u 36. ajetu, وَلَقَدْ بَعْسْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Mi smo sve vjerovjesnike slali. Sve, svima ista misija bila da pozivaju da se jedino Allah te bareke ve taala obožava, da se njemu robuje, da se njemu isključivo ibadeti čine, a da se klone svih taguta, svih taguta, svi lažni idola, svi lažni božanstava, svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, svega onoga što se voli kao što se voli Allah subhanahu wa ta'ala, svega onoga što se oslanjaš kao što se oslanjaš na Allaha, svih onih od kojih doviš kao što doviš Allahu subhanahu wa ta'ala, svega onoga znači što dolazi do izražaja da dolazi na stepen Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, svi oni koji traže pokornost, kao što se traže pokornost kod Allaha, svega toga se treba kloniti. Svi njih se treba odreći, a Allaha te bareke ve ta'ala obožavati kako on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. I to je svrha, znači, života na dunjalu. Da spoznaš ove dvije velike stvari. Da spoznaš kako Allaha te bareke ve ta'ala obožavati, kako se kloniti svega onoga što prelazi, znači, okvire šarijata, okvire onoga što Allah subhanahu wa ta'ala, znači, naredio i što traži, što traži od nas. Zato Ibn Taymiye Rahimahullah kada je govorio o definiciji ibadeta, šta je to ibadet, znači šta je to što obuhvata ibadet, šta su, koje su to vrste ibadeta, pa kaže Rahimahullah da je to pokornost Allahu, pokornost Allahu činjenjem onoga što je on naredio na jezicima poslanika. Znači ovdje isključivo se radi po pitanju nas na jeziku Muhameda alaihi salatu wasalam. Sve ono što je poslanik alaihi salatu wasalam kazao, na što je postakao, što je uputio, kazao umet poslanika, poslanika sallahu alaihi wasalam, sva ta djela koja je kazao, sva su ona, znači sastavni dio i badeta, sve to treba prihvatiti koliko su mogućnosti da se odazoveš i da sprovedeš u svom, u svom životu. Na drugom mjestu, znači poznata definicija njegovog, znači, uh, Ibn Taymiye Rahimahullah je kazao, kaže da je to ismu džamija, da je to znači sveobuhvatno ime koje obuhvata sve znači ibadete od onih dijela ma yuhibbuhu Allahu wa yarda svega onoga što Allah te barek ve ta'ala voli sa čim on subhanahu wa ta'ala zadovoljan min al akvali vel amali batine wa zahire od svih znači dijela e, govora e, ili znači radnji koje su e, tajne i javne znači sve to obuhvata ibadete šta god da kažeš na bibi, subhanallah, ti činiš ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala. Da kažeš Allahu akbar, ti činiš Allahu. Da kažeš gospodaru, prosti, smiluj se, ti činiš ibadat Allahu. Da upadneš na sežu, ti činiš ibadat Allahu. Znači da se telekul na Allaha subhanahu wa ta'ala, se ostajaš na njega i to je znači zato što je to srčani ibadat. Znači, da tražiš od njega, da ga dozivaš, prizivaš u bilo kojem trenutku života, na sve to i bare sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, zašto ćeš biti nagrađen, ako budeš a Bibi ispunjavao dva uvjeta koja ćemo navesti posle definicije Blokajima. I Blokajim kaže da je Ibaret vrhunac ljubavi sa vrhuncem podčinjenosti i poniznosti. Znači, ne može biti Ibaret kakav da izostaju Ibaretu ljubav prema gospodaru svjetova. Moraš ga voliti, Habibi, mora ti biti najveća, znači, želja i žudnja za susretom s njim, da ga voliš, da ga poštuješ i cijeniš, da si ponizan učinjenjem svojih ibadeta gospodaru svjetova. Ne, Habibi, da govori subhanala, subhanala, da ti je srce negdje u gaflatu, u zaboravu, u nemaru, da si, e, da si, znači, vezan za nekoga drugog mimo gospodara svjetova. Allah traži od te poniznost, da si ponizan u tim situacijama, kad ga dozivaš, kad mu doviš, kad činiš te i barete, a u isto vrijeme da ima vrhunac ljubav prema gospodaru, voliš ga, dozivaš ga što ga voliš, robuješ mu što ga voliš, nešto ti, što si primoran da mu robuješ. Kako možeš očekivati nagradu ako si primoran? Ko danas na poslu odeš, Pa direktor kaže moraš opati to što moraš uradiš. Ne izubaviš što mora. Znači što da zvotor. Ovdje kod Allah gospodara svjetova kada radiš djela koja on traži od tebe mora i sadržavati obuhvatati ljubav prema gospodaru svjetova. Da ga voliš sa najvećim znači e, vrhuncom što se može dostići ta ljubav. Ne možeš nikoga voliti poput njega. Niti majku, niti oca, niti dijete, niti familiju, a među nikoga. Allah je iznad svega toga, njegov hatar iznad svega toga, njegova ljubav iznad svega toga. Zato nema pokornosti stvorenju, nepokornosti stvoritelju šta ti god stvorenja naređuju, šta god traže od tebe, ako se to kosi sa riječima gospodara svjetova i riječima poslanika sallahu sallam, to se odbija, to se ne može činiti i ti možeš tome odazvati, nego daješ prednost gospodaru svjetova, a ostalim pojašnjavaš i objašnjavaš principe, znači, tvog vjerovanja, zbog čega to radiš. Ne znači što hoć, želiš da ga odbaciš od sebe, nego pojasni na ljepši način zbog čega to radiš šta Allah subhanahu wa ta'ala traži od tebe i zahtjeva. I zato Allah subhanahu wa ta'ala je dao ispit svima onima koji kažu da vole gospodara svjetova i rade dobra djela i natječu se učinjenim dobrim djelima i tvrde da vole, znači da li su iskreni u toj ljubavi. Znači, svi mi možemo da provjerimo koliko smo iskreni, koliko zaista volimo gospodara svjetova ovoga, koji, znači, sada izučavamo, proučavamo, znači, spoznajemo kroz njegova lijepa imena. Allah Đerašanu kaže u sura Al-Imran, Kul in kuntum tuhibbuna Allahe, fat tabi'uni juhbibukum Allahu, a jagfir lekum zunubekum, vallahu gafurun rahim. Ti reci, zaista ako Allaha te bareke ve ta'ala volite, imate jedan uslov, da bi to bilo kod Allaha kabul, a to je slijedite mene. Znači, ako tvrdite e, da, ste, e, da govorite istinu u toj tvrdnji, da volite Allaha subhanahu wa ta'ala, onda mene slijedite, kaže poslanik sa Allahu sallam. Znači, ne može se voliti Allah, a da se ne slijedi poslanik. Jel? Znači, ne možemo danas kazati ljudima koji kažu ja vjerujem, ja sam dobar, samo Allah zna moje srce, a on je daleko sljedeća poslanika sa Allahom. Njegova ljubav je lažna, on sam sebe zavarava i laže kao što laže s onim kojima tvrdi da voli Allah subhanahu wa ta'ala, a nema ga u dijelima i sljedeća poslanika alaih sallatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar nebesa i zemlje, gospodar svi ljudi, jasno u Kur'anu kaže, ako istinu govorite da Allah subhanahu wa ta'ala volite, onda mene slijedite, a tada dolazi rezultat svega toga, juhbibukumullah, Allah će vas, subhanallah, to sve zavoliti. Allah će vas voliti, zar nam to nije cilj? Koga Allah zavoli, ko, kome Allah Đelešanu bude taj kojeg voli, kojeg cijeni, taj je na posebnom mjestu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu neće kazniti roba kojeg voli. Zato trebamo da se trudimo da što više upoznamo sunet poslanika sallahu alijih vseleme, njegovu praksu kako bi nas Allah subhanahu wa ta'ala zavolio, a to je dokaz da mi, znači sve što prakticiramo, sve što sprovodimo u našem životu, je dokaz da mi volimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da volimo poslanika Muhameda alijih salatu vaselam وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ I Allah Đelešanu, pored toga što će vas voliti i što će vas znači voliti, On će vam vaše grije sve oprostiti sve. To je rezultat znači iskrene ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku sasvim i slijedeње njegovog poslanika alejhi salatu vesselam. I na kraju se vaš ono opisuje Allahu gafurun rahim. A Allah je taj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Kome? Onome ko kaže moj gospodar je Allah moj poslanik je Muhammed, moja vjera je Islam, ustraje u tome, u tom slijedžu Allah Đelešanu obećava, znači, ovaj rezultat, da će on takve zavoliti, da će on takvima oprostiti, jer on je takav, znači, opisao je sebe da mnogo prašta i pored naših, znači, velikih grijeha i gafleta, mnogo prašta i samodostanje. I zato, dragi brati i cijena sestro, ajed koji učimo svi, u našim divnim namazima, svakodnevnim namazima, i ja te na'budu, samo tebe obožavamo, neće se obistiniti i neće biti, znači, br, uh, neće biti, znači, uh, u potpunosti bez <clears throat> dva velika uslova našim postupcima, našim dijelima. Dva velika pravila koja treba da ima u našim, znači, u našem robovanju Allahu Subhanahu wa ta'ala. A to je, Habibi, da budeš taj koji čini dobro djelo, isključivo da ga radi samo radi Allaha Subhanahu wa ta'ala radi bliskosti njemu, radi njegovog lica, da bi zaslužio džennet i nagradu kod gospodara svjetova. To ti mora biti, znači, prvenstveno cilj, da ga radiš isključivo radi Allaha i drugi uslov, da to djelo koje činiš, da pogledaš da li ona zaista u skladu sa šarijatom, da li je to djelo koje ti činiš, zaista činio poslanik alaih sallatu wasalam. To su dva uvjeta, dva uslova, bez koji neće ti djelo biti primjeno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allazi halakal mauta wal hayata li jabluvekum ejjukum ahsanu amela wa huva razizul gafur On je taj gospodar svjetova koji je stvorio i život i smrt da bi vidio, da bi vas iskušao ejjukum svima vama među vama koje je najljepšeg djela koji ima najbolje djelo A šta je to najbolje djelo, to ćemo pojasniti, ono ćemo kada je Vuhuvala Aziz Ulgafur, a on je silni koji mnogo prašta. Fudair ibn Iyad kada je kazao, znači šta je ahsanu amela, šta je ovdje to dobro, lijepo djelo, koje je okličeno, ukrašeno, on kaže da djelo ne može biti, znači, e, dobro, niti lijepo, osim da je ahlesuhu u asvebuhu, da sadrži u sebi, da obuhvata dvije stvari, da je isključivo urađeno radi Allaha Tebare Kvetala i da je u skladu sa sunetom praksom poslanika, ali i salatu wasalamu. Ta dva uslova, ta dva znači šarta kada se nađu u tvom djelu, raduj se Habibi, da si od oni koje je stvorio i iskušao od njalku, a oni se takmiče ko će učiniti najljepše djelo. Najljepši, znači naj, najukrašenije, najispravnije i kod Allah prihvatljivo kabul i ono koje je iskreno i koje je u skladu sa sunetom. Pa kaže dalje, Hudeir ibn Jad, rahimahullah, kaže onaj čovjek koji uradi djelo, djelo, i iskren je u tome. Radi ga radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali to djelo nije u skladu sunneta poslanika alaih sallatu wasalam. Sam sebi je inovirao, sam sebi je izmislio neko djelo, sad ću ja klanjati akšan četiri rekaata, jer se Allah Đelešanu približuje, znači sa još jednim većim rekaatom, kako bi znači Allah tabarik wa ta'ala mi se smilovao. Dijelo znači u ime Allaha radi, ali nije u skladu sunata poslanika sa osalem. Takvo dijelo se odbija, kaže, takvo dijelo neće biti prihvatljivo kod Allaha te bare kvetala. Ili drugo dijelo, čovjek dođe u džaviju, bez švakat, znači svaki namaz klanja, ili dođe na jaciju, i klanja subhanallah lako kako je poslanik Alesa tvoj slav klanjao. I nada se znači tome. Međutim, kada je dolazi u džamiju, želi da ga drugi pohvale, da ga vide kako je redovan u prvom safu iza imama za uvijek. Takav, znači, koji je došao, uradi djelo koje je u skladu, znači, propisano šarijatom, ali u sebi nije, znači, drugi uslov obuhvatio, to je iskrenost, radi radi drugih ljudi, da bi se pohvalio, znači, kako bi ukazano, bilo koje djelo, mi dajem samo primjer Ramaza, može biti najmanje i najveće djelo, da ima primjer surije, znači, da ga radiš na nekog drugog, i to djelo neće biti primjeno, jedino djelo kod Allaha od Ibadeta, svi, će biti primjeno koje bude u skladu čega, bude, znači, prije svega iskreno di Allaha Tebare Kvetala i drugo, znači, da ga radi isključivo što je to radio poslanik Ali Islatu Vaselam, da se podudara i slaže sa sunetom poslanika Ali Islatu Vaselam. Takva nam djela trebaju, za takvim djelima treba da žudimo i za takvim djelima treba da tragamo, da nas neko uputi i ukaže što je to sunet poslanika sallallahu alihi wasallam. Kako je veličao, kako je slavio Allah, kako mu je robovao, kako je svoj noći namaz provodio, kako je svoj dan provodio, ulazak u kuću iz kuće, obilazak familije, rodbine, znači sjela, društva, kako je poslanik sedio u sjelu sa ashabima, kako je poslanik alaihi sallam sjedio kada je zjaretio druge, da li je prenosio tuđe riječi, da li je se interesuo što je radio fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, ili je znači to bilo ono nešto posebno, što srca oživlije, čini znači nas bližim gospodaru svjetova. Takva djela će Allah Tebare Kvetala znači primiti i prihvatiti od nas i takva djela traži on Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanahu Wa Ta'ala od nas. Zato, dragi moj brati i cijena sestro, kada ste shvatili i razumijeli ova dva velika Allahova Tebare Kvetala imena, da je on taj koji je zaslužan da mu se robuje, da je on naš gospodar, stvoritelj kojeg trebamo robovati, kojeg trebamo hvaliti, veličati cijent, nakon kako njemu subhanovo tala dolikuje. Nemoj dozvoliti da budeš od onih Habibi koji u svom životu zapostavljaju ibadet Allaha subhanova tala. Zapostavljaju propise koje Allah subhanova tala je propisao i obaveznim učinio da činimo i da radimo svakodajnom životu. Nemoj da se zavaraš, znači, sa dunjalukom prolaznosti na njemu, sa užicima koje on pruža, znači, sa djecom, familijom, porodcom, bilo kakav osvjetski užitak, znači, nemoj, te, nemoj dozvoli da te zavara, da, da budeš od onih koje će zakačiti i doći smrt iza nada, a nije spreman, a nije spreman za tu smrt. Radi, trudi se, budu oni koji su uvijek, znači, tu prvi sabi kun, koji se takmiče da budu prvi i uvijek prvi u svakom, znači, izvršavanju dobrih dijela Allahu te bareke, te bareke vetala. Allah Đelešanu, znači, opisuje stanje takvi pa kaže Ja, ejuha ladzina amenu, la tulihikum emvarukum, vela uladukum al zikrillah. Ovi koji vjerujete, odaziva srima koji kažu naš gospodar je Allah, naš poslanik je Muhammed a.s. i naša vera je Islam. Nemojte dozvoliti da vas vaši imeci, vaša imanja i vaša djeca odvrate od spominjanja Allah te bareke vatala. <clears throat> Vidjet ćemo što imam Kurtubi kazao za anzikri Allah. Šta znači to? Nemojte ni u kom slučaju to dozvoliti. Da to bude preče od spominjanja, veličanja i Allahovog grobovanja na dunjalku. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ A onaj koji sebi to dozvoli, neka zna da je takav na ahiretu od hasirin od onih koji su izgubljeni, koji neće imati kod Allaha te barek vatala nikakvog udjela hajra, niti dobra. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِنْ يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَكُولُ رَبِّي لَوْ لَا أَخَرْتَنِ رَاجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّكَ وَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ I udjeljujte od dobra kojeg imate i kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala dao, znači udjeljujte prije nego što dođe nekom od vas smrt. Ovo je dobro djelo i ne samo znači infak davaj na lahom te barek je tala putu. Ovdje Allah šalom kada daje primjer, svako drugo djelo i ovdje se traži od nas, znači radi ga prije nego što, ili ovdje udjeljuj, prije nego što dođe neko od vas melek smrti. A šta će kazati u tom trenutku? Šta će ljudi kazati? Rabbi, gospodaru moj, Revula Ahartani, kada bi mi samo malo podario još života na dvijalku, malo djelić, Zašto ćeš ga tražiti? Zbog čega ga tražiš u tom trenutku? Jer kaže ila ejelin karib fa esadda. Tad ću ja tek udijeliti nešto. Daj mi samo taj detalj. Jedan života, ono što imam imet, ja ću ga udijeliti. Udijeli ga Habibi dok si živ, dok ti nije došao melek smrti. Jer melek smrti kad dođe, Allah Đelešanu svoj kadr ne mijenja. Jer Allah Đelešanu nastavlja pa kaže وَلَنْ يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah Đelešanu neće odgoditi taj trenutak uzimanja duše nikom od vas kada mu dođe izaslanik Allah subhanahu wa ta'ala toga više nema a Allah Đelešanu zna dobro što vi činite što radite što znači da Allah subhanahu wa ta'ala zna naše stanje sada i zna kako će biti kako je bilo i kako ne bi znači bilo kad bi bilo znao bi kako, kako, će, kako će biti. Apsolutno, znači on je el alim, spoznaje apsolutno ima o nama, ali ukazuje da on zna i naše postupke koje činimo dok smo još živi. Nemoj da dočekamo taj trenutak, znači da smo nespremni, nego pokušajmo da budemo spremni u ovim našim ibadetima koje činimo radi Allah subhanahu wa ta'ala. Zato imam Kurtubi rahimahullah kada spominje ovaj kur'anski ajet Ja eyuha lazina amenu la tulhikum emu'alukum vela uladukum al zikrillah Ovi koji vjerujete nemojte dozvoliti da vas unište vaši imeci, vaša imanja i vaša djeca od anzikrillah, on kaže ovaj zikr od koji se spominje misli se na obaveze stroge koje Allah te barek propisao. Nemoj da te zavedu niti imeci, niti dunjaluk, niti žena, niti djeca, niko od strogih obaveza koje te late barek vetala je propisao. Odazovi se, potruce, što više da činiš, da ne bi bio od onih kojima će doći smrt pa će reći rabbi, leula eharteni. Gospodaru moj, kad bi samo malo produžio život, da budemo od onih koji će udijeliti, koji će haj neki učiniti. Zato, draga braćo, budimo od onih koji će Allaha subhanahu wa ta'ala veličati onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolukuje i da se sprijemamo, da uvijek budemo, znači, takvu svijest da imamo, da razmišljamo, sad može doći. Šta sam pripremio? Da analiziraš svoje stanje. Na kraju ćemo još samo navesti da od e, spoznaja Allahovog tebara kevatala imena e, El Ila Allah je i ta da nije propisano u šarijetskim tekstovima, u sunetu poslanika sa Allahu alijih veselim, da se Allah Đelešanu može veličati imenom Allah. Da dođeš da kažeš Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Znači, nema teksta, nigdje ne možete naći ni jedan hadis poslanika sa Selem da kaže veličajte Allah samo Allah. Zašto? Zato što kad kažeš Allah je rečenca koja je nepotpuna, nema značenja. I sve druge rečence za kojima je poslanik sallahu alihi vseleme došao, na koje je ukazao, koje posebnu važnost imaju. Znači, kogod želi, potraga da Allah veliča, znači sa nekim zikrom, propisom koji je veličanstven i velik, kod Allah te bare koji tamo poslanika je ostavio. Imate primjer poslanika sallahu gdje kaže kelimetan hafifetan. Dvije riječi koje su lahke za izgovoriti, na jeziku, teške na mizanu, teške na sunje danu, ali su kakve? Habibetan ili Rahman. One su drage kod milostivog gospodara svjetova, gdje kaže Allah, gdje poslani se kaže Subhanallah ila bihamdi, Subhanallah ila azim. Ko želi, ko voli, ono što milostivi voli da čuje, a tebi su lahke habibi, lahke na jeziku, a su teške na sudnjem danu nam na Terezijama kad se postave su subhanallah da bi hamdi subhanallah ilazim izgovaraj čitav dan čitavu noć koliko god hoćeš znači u svakom trenutku koliko god želiš puta izgovori to je onaj zikr koji ti je Allah, poslanik sallallahu alihi vseleme učinio da zikriš koliko god hoćeš ali ga nemoj samo učiniti da kažeš e petko čitav sam je Allah u 11 sati svako petko u 11 za 12 to da zikrim. To već prestaje, znači, onaj, ovaj, pretvara se u novotariju, kada sebe određuješ posebno e, termin za takvu vrstu zikra, jer poslanik sam se nije sjedio svako u petko, 11 do 12 govorio samo tu dovu. Nego ti otvorio, znači, vrata tome, kada god hoćeš, koliko god hoćeš, u svakom trenutku, one su kod Allaha, znači, velike, velike. I, znači, ovdje Ibnu Taimije isto tako pojašavam, pa kaže da oni koji su učinili ovo Allaho Tebare Kvetala ime posebnim imenom, da ga uzimaju znači za veličanje i slavljenje samo riječ Allah ili kaže da su još više dali pažnju posvetili oni koji kažu pa su skratili u hu kaže da su oni humbug balun da su oni zalutali egali tun da su oni veliko znači očito je grešci sa tim jer kaj ne spominje se nikakav zikr od poslanika sallallahu alihi veseleme sa ovim jednim imenom znači da kaže Allah, Allah, Allah, Allah znači dok, dok si znači pri sebi, niti hu hu, znači da spominješ tako, nego su došli kao što vidimo, znači, pogledajte, stupaš u namaz, najbolje, najveće dijelo Allahu te bareke u talak to možeš učiniti, znači u toku dana, u toku noći, jeste namaz. Kako počinješ namaz? Allahu akbar. Potpuno znači, Allah je najveći sjedočiš nešto što je najveće, zatim ga slaviš, subhanek, Allahum, hamdik, znači učiš, veličaš, slaviš, Allah, debarik, i tamo ulaziš u, u dovu, znači fatiju kao najbolju dovu, zatim posle toga učiš što ti je Allah olakšao, znači od hefsa učenja, učenja Kur'ana. Ideš na ruku, šta govoriš kad ideš na ruku, opet Allah otme, zatim sam ja Allahu, limen hamdik. Rabbena u neke hamd. Hamden kasira, ako želiš još više, onda ideš dalje. Znači, la, slaviš, veličan sa doma. Na sežu, sa sežu, pogledajte, znači, uvijek potpuno značenje rečenica. Znači, u tom velikom dijelu, koji Allah šanu voli, veličaš Allah sa potpunim rečenicama. Kad ideš na hađ, lebejk Allahumme lebejk, jel, potpuno znači rečenice nema, šta, nema šta, Allah, Allah, Allah, ideš, nađi, govoriš Allah, Allah, Allah. Na refatu najbolja dova koju kažu poslanik sa Allah sada, nije dove sa kojom su došli vjerovjesnici, nema je, nema je, kao što je dova la ilaha illallah. To je najbolja dova, najjača dova zato što svjedočiš nešto veliko, a negiraš isto tako svona lažna božanstva za koja se vezuju oni koji su skrenuli sa pravoga puta. Zatim, naša srca trebaju da se smiruju i da osjete tu slast, ljepotu, spoznanje ovih imena, jer Allah Đelešanu kaže u Kur'anu Ela bezikri Allahi tatmainul kulub sa slavljenjem i veličanjem Allaha subhanahu wa ta'ala srca se smiruju. To su srca vjernika. Kada spominješ Allaha, veličaš Allaha, gospodara svjetova koji si spoznao, koji spoznaješ, da je on taj koji je, znači, zaslužan da se obožava, se robuje, koji je došao svojim uzvišenim šarijatom, spustio ga i svoje milosti prema nama, kako bi e, spoznali put koji nas vodi do njega i do dženeta i uživanja vječno. Slaviš, veličaš gospodara svjetova, zahvaljuješ mu na životu, zahvaljuješ mu na sve onome što ti je podario, na iskušenjima isto tako mu zahvaljuješ, kao i na blagodatima jer je čuda primjer vjernika, šta god da ga zadesi, on kaže Alhamdulillah, hvala Allah i na ovom stanju i na onom stanju, uvijek je Alhamdulillah, uvijek je veličanje. Allah što on kaže, vajda, zukir Allahu vajilat kulubuhum, a kada se Allahovo ime spomine srca vjernika, obuzme strah. Srca vjernika obuzme strah. Zašto? Zato što ti živiš, a bibi između nadi i straha. Ovamo slaviš, veličaš Allah, srce se smirije. S druge strane, u isto vrijeme osjeća strah od svih onih azaba koje Allah te barek je vetala pripremio. Zato kaj poslanik sa Allahu alijek vasalem da zna vjernik ono što je kod Allah o svi njegovi kazni, sahih hadis, o svi njegovi kazni koje je pripremio, nikada ne bi osjetio nadu za džennetom, da će ući u džennetu. Nikad. Da zna spoznaju, istinsku spoznaju azaba koje je Allah što pripremio džennemu. S druge strane, kada zna nevjernik, kako je Allah Tebare Kvetala, znači, onaj, pripremio nagradu za slavnike dženeta, kakav je njegov rahmet, sve njegove milosti koje Allah Subhanahu Tebala ima, kazali smo stotinu milosti, 99, dosvijem sudnji dan, jednu samo spustio na dunjalu, kaže, nikada ne bi pomislio da će on ući u dženem, nego bi, znači, osjećao da je on slavnika dženeta, nevijeni koji nema i badita, ne robuje, ne giro gospodara svjetova, ali bi osjetio da će ući u dženeta. Kad bi spoznao i znao, znači istinsko spoznao Allahu te bareke, ta milost, s druge strane znači njegov kaznu. Dok vidimo koliko je teško onima koji nisu pravi vjernici, koji ne vole Allah subhanahu wa ta'ala, koliko im je teško kad se Allah spominje. Allah šano opisuje u suri Zumer gdje kaže وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Kada se Allah Đelešanu spomene pred takvim, kad njihova srca se grče, teško im, što se lađe lišano spominje. U tefsiru ibn Kesira stoji da kad se kaže la ilaha illallah, nema drugog istinskog Boga se obožava osim Allah subhanahu tela, njihova srca. Znači, e, toliko su teškom stanju da se zirčavaju, grče, teškoću koju osjećaju. A kaže kada im se spomene ono što oni vole, njihovi idoli, njihova božanstva, njihovi lažne, znači lične za kojima se povode na odjalku, kao oni se vesele, jeste širun radosni su, pravo što se to spominje. A kad kažemo, brate Habibi, dođu vam ono, priča malo o lavu. A kad ćemo pričati o nekim futbalerima, glupostima, znači pjevačima i svim ostalim, znači danas za kojima se ljudi povode, koje vole više nego Svi se vesele, svima drago, a, večeras tekma, jel, počmo. Žam, ja, akšam, ja sam, kako, ba, idemo mi večeras, ima, igra Bosna, igra ovo, igra, sve se daje prednost nekom drugom, mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, onako kako on traži to od nas. Jel, I mi smo svjedoci, znači svakodnevnom životu vidimo i primjetno je to. Zato Allah Đelešanu kaže fa buduhu wa slabiru li ibadeti hel ta'lemu lehu samija u suri Marijem. Zato ti Allah subhanahu wa ta'ala obožavaj i budi ustrajan u robovanju njemu, jer nema niko ko se nazvao imenom poput znači, njegovog imena, a to je ime Allah. I zato, draga vraća, molimo na kraju Allah subhanahu wa ta'ala iz njegove plemenitosti, svi njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, koje se je nazvao pisao u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alihi wa sallam. Ona imena koje je ostavio samo skrivena u svom znanju,